Allahut, wa siddiqin, thot me njerëzit e, e sinqert, wa salihin, me njerëzit e drejt, domethon, Allahu nuk, nuk të ban zullum, o vla i dashur musliman, nëse ti e don Allahun edhe pejgamberin, nëse ti e don dhe e praktikon sunetin e tij, me të vërtet, edhe thue, e du pejgamberin, baj sakrific, Nëse është pyetje lapsi me laps për pejgamberin do ta mbroj. Nëse është në pyetje me fjalë me fjalë pejgamberin do ta mbroj. Nëse është në pyetje edhe jeta jeme, edhe jetën do ta dhaja për hir të Allahut, edhe për nder pejgamberit alayhi salatu wassalam, atëherës nuk ka qare se do të jesh me burrat, me njerëzit e drejtë dhe pejgamberët. Dhe pejgamberi i keshi tha, "El meru mea men ahab", njeriu do të dalë ditën e Kiametit me cilën e don. A e don pejgamberin vallahi ke me qenë me atë. Mos u mbërzit, ama nëse nuk e don pejgamberin, nëse e rren vetveten, s'un dalësh me pejgamberin alejs. Po, vllazni, dhe pastaj, thot një ndër alamete që duhet ta dush pejgamberin, alejhi salatu wa salam, është se sheriatin e Allahut ta kesh në praktik dhe mos ta urresh asnjë sen çka ka ardh prej sheriatit, edhe mos të lujsh me ta. Shumë burra sot kemi o vllazni që luajnë me sunetin e pejgamberit. Do të nuk shkojmë më larg. Që do do të kshirin pi të disa njerëz i cili praktikon një sunet pejgamberit, këtë me gisht thonë. Ja, ja si u ka bo. S'është Allahu ngushtë për lesh? Jo, po ti a e don pejgamberin alejhi salatu wa salam. Pejgamberi alejhi salatu wa salam ka pas mjekër. Ebu Bekri ka pas mjekër. Ebu Hanifja ka pas mjekër. Krejt ulemat e mdhej kanë pas mjekër. Ebu Hanifja rahmetullahi alejh Nuk ja ka dhon dorën atij që s'ka pas mjekër Nuk ju ka lidh në namaz atij që s'ka pas mjekër Subhanallah Sunetin e pejgamberit e ka çmu O vllazni Shumë burra sot lujn Luj me Osmanin Mos luj me fenë e Allahut Mos luj me sunetin e pejgamberit alejhi salatu wa salam Nëse e praktikon dikush një sunet, thuaj se, Elhamdulillah që e praktikon edhe pse unë nuk e praktikoj. Se Ahmed ibn Hanbeli ka thon, kush e punon një sunet është ma afër shefatit pejgamberit. Kush e urren një sunet, ai ka me u shkatrru në këtë dynja dhe në ahiret. Subhanallah. Kështu kanë qenë burrat përpara o vllazni. Nuk janë tallë me fen, po sot tallen shumë. E për këtë Allahu subhanahu wa taala ka thon, Të vogël edhe të madhe. Jo vallahi nuk ushtë ngusht. As për namazin ton, as për sjelljet tona. Na kemi na jemi n'zor për Allahun dhe shpëtimin e tij. E vallahi, nëse tallesh me sunetet e pejgamberit, keni frikë Allahun, kur ta kshyrni një person çka punon, mos thoni se s'ush kur nisen, thoni, a është e kund e shkruit, a mos ka thonë pejgamberi alejhi salatu ue selam, Nëse të thot se ka thonë pejgamberi, thoni peqi, tamam qenka meselja edhe pse s'e punoj. Që kjo është ma e mirë, se ai i cili thot hajt be se kjo është hajgare, hajt be se kjo është, ju e kini bo fenë kështu edhe ashtu, a hiç nuk e din se ku vret ajo. Hiç nuk e din se at ajo është fe. O vllazni, feja islame përbëhet me punë të mëdhaja dhe të vogla. Komplet është feja. Nuk është këtë merre edhe këtë leje. Këtu më konet edhe këtu su më konet. Çka janë ata burra të cilët lujnë me fen dhe me sunetin e pejgamberit? Sallallahu alaihi wasallam. Edhe pastaj thot kush e ban kit, e kush lun, thot mos u arsyetoni. Mos thoni se valla nuk e kishim ditën para Allahut. Thot keni bo kufër, keni dal nga feja e Allahut. Subhanahu wa taala. Po ashtu, një ndër alametet që duhet ta dush pejgamberin që shumë pak o vllazni praktikohet në mesin ton, është se salavat nuk i çojmë pejgamberit hiç. O vllazni, pejgamberi alejhi salatu ue selam, nëse përmendet tri herë, edhe nuk i çon salavat, ka thonë, aj është koprac, aj është koprac, që për atë kopraci, ka thonë, pejgamberi ka me u dënua. Pejgamberi alejhi salatu ue selam hin në hutbe. Hutben që e ka pas pejgamberi, e ka pas vetëm tre shkallë. Kur ka hin, parën shkallë u ka ndalë, ka thonë amin. Kur ka hin, shkallën e dytë ka thonë amin. U ka ndalë dhe ka thonë amin. Kur ka hin, shkallën e tretë ka thonë amin. Edhe pastaj ju drejtu xhematit ju tha, o xhemat, a e dini pse unë e thash amin te të tre shkallët? Thot Allahu dhe pejgamberi i tij e din më s'mirti, sahabët kanë thonë. Thot, O vllazni, si e don pejgamberin pa salavat? Sallallahu alaihi wasallam. Qoft i poshtër, shkallën e dytë, tha, më tha Xhibrili, qoft i keq dhe i poshtër ai person i cili e ka kap Ramazani, muji i Ramazanit edhe nuk i falen gjynahet atij. Subhanallah. Ja të ka zonë Ramazani, T'ka ardh muji i Ramazanit nuk e shfrytzon edhe nuk u të falin gjynat ai insan ma i keq në dunja dhe në ahiret. Subhanallah. Ka thon thot i mposhtur është ai person tretën shkallë i cili e ka babën edhe nonën edhe nuk e fiton xhenetin. I mposhtur koftë ai. Subhanallah. Xheneti është te kamët e nonës. Xheneti është te baba. Respektoje nonën edhe babën e fiton xhenetin. Këtë e ka thonë në hutbe pejgamberi alayhis salatu wassalam. Nuk e kemi aty temën. Temën e kemi te salavati i pejgamberit. Sa na i çojmë salavat pejgamberit. A e don ti pejgamberin alayhis salatu wassalam? O vllazni, Allahu subhanahu wa taala edhe në Kur'an e ka përmend salavatin dhe ka urdhnu për besimtarët që t'i çojnë salavat. Ju tregoj pak për shkurti. Salavatet t'i çohet, sa herë që ta ndëgjosh pejgamberin alejhi salatu wasalam, thoni sallallahu alejhi wasalam, apo sallallahu alejhi wasalam, qikaq. Vetëm qikaq, qikit thonja ose 10 herë që është para xhumos sunet i pejgamberit alejhi salatu wasalam, që 10 herë të bëj salavatet para se me e fal namazin e xhumos. Dhe e fundta është o vllazni që nëse ti e don pejgamberin alayhi salatu wassalam është që ta mësosh çdokonin ka një hadith nuk është i barabart ai i cili thot e du pejgamberin alayhi salatu wassalam aman kurrnjiherë nuk ja ke mësu asni hadith kurkujt o vllazni berem fmijës tand berem shoqes tande berem babës tand nëse je i ri edhe ke lexu berem Nëse je haxhi, ja tregon një hadith, çka, o vllazni, ka pas burra përpara, nuk është i barabart ai i cili e tregon, berem një hadith që e di në jetën e vet që ja tregojnë që, ai i cili e mshehën, ai është i keq, o vllazni, ai i cili e mshehën, ka thonë pejgamberi a.s. Kush e din një dituri dhe e mshehën atë dituri, thotë le ta përgatis një karrike prej xhehenemit, qysh në këtë dunja. Subhanallah. Thotë nuk ka besu prej jush askush përderisa nuk ja don vllavit të vet atë çka e don për vetveten. Thotë që këtë e mësova. Thotë nuk kam lënë vend ku kam shku nëpër mexhlise, thotë a e sosët ju? Po, thotë që unë e kam një fjalë, ha? Ka thon pejgamberi alayhis salatu wassalam. Nuk ka besu prej jush askush derisa nuk ja don vllavit të vet atë çka e don. Qiky person u smu niherë Thotë kur u smu e çuen n'spital. Kur shkoi n'spital i ka ra t'fikt, i çeli sytë pi t'fiktit dhe i erdh momenti i fundit që të dese, i çeli sytë e pa doktorin me tesha të bardha, u çudit. Tha o doktor, a ban të ta thom një fjalë? Tha dhe, e kam dëgju një hadith t'pejgamberit a.s. Se pejgamberi a.s. ka thonë, nuk ka besu askush prej jush, derisa nuk ja don vllavit vet, at çka don për vete, dhe ka ndrru jetë. Qiky nuk është i barabartë me atë që kur njëherë nuk e përmen një fjalë të pejgamberit. Përhap një sunetin e pejgamberit. Tham, le të nise hoxha pi n'kursi, t'ju kallzoje qiki xhemati çka n'rresht parë. Qiki xhemati rresht parë, le t'i tregojnë atij çka është në rresht mbram, ai rresht mbram le t'i tregojnë atyre çka në rrugë, ato çka në rrugë le t'i tregojnë qafirave, Se jemi njerëz, jemi njerëz më të lumtur, jemi njerëz më drejt, jemi njerëz shumë të paqes, jemi njerëz me islam të mirë, jemi njerëz të cilën kemi lumturinë këtë botë dhe botën tjetër. Kre krenomi me fenë e Allahut, krenomi me pejgamberin alayhi salatu wassalam, krenomi me sunetin e atij, krenomi me islamin që e kemi, dhe e lus Allahun subhanahu wa ta'ala, t'na ban, T'na ban të dashëm ndaj pejgamberit, t'na ban persona që përcjellin sunetin e tij, t'na ban persona që takonen në xhennet me pejgamberin alaihi salatu wassalam, t'na ban që ky Ramazan t'na mësoje, t'na udhëzoje, t'na nderoje dhe t'na falen gjynahet. E lusim po ashtu Allahun subhanahu wa taala, t'jetë fitore ky